บุ๊กทูหกสิบเก้าสาวมือจีนสาวมือจีนต้องการ อยาก cần muốn cần muốn ดิฉันต้องการเตียง Tôi cần một cái giường. Tôi cần một cái giường. Đi chẳng nhạc non. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn ngủ. Thi ni mì tiền máy. Ở đây có một cái giường không? Ở đây có một cái giường không? ดิฉันต้องการโคมไฟ tôi cần một cái đèn tôi cần một cái đèn ดิฉันอยากอ่านหนังสือ tôi muốn đọc tôi muốn đọc ที่นี่มีโคมไฟไหม ở đây có một cái đèn không Ở đây có một cái đèn không? Đi ดิฉัน tông can thô ra sạp. Tôi cần điện thoại. Tôi cần điện thoại. ดิฉัน n ยาก thô ra sạp. Tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn gọi điện thoại. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม ở đây có điện thoại không ở đây có điện thoại không ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป tôi cần máy ảnh tôi cần máy ảnh ดิฉันอยากถ่ายรูป tôi muốn chụp ảnh tôi muốn chụp ảnh ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม ở đây có máy ảnh không ở đây có máy ảnh không ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ tôi cần một cái máy tính tôi cần một cái máy tính ดิฉันอยากส่งอีเมล tôi muốn gửi thư điện tử tôi muốn gửi thư điện tử ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม ở đây có máy tính không ở đây có máy tính không ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น tôi cần một cái bút bi tôi cần một cái bút bi ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย tôi muốn viết tôi muốn viết ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม ở đây có giấy và bút không ở đây có giấy và bút không